Ta, ba, beraz, eh, bai, Dominik Arrer, uh, Lazbit Garbiko direktura, etorri da bera. Gurekin ginuen uh, bai, orain arte, eh, bai, uh, orain bedian ekutu bigira gunetik. Eta beraz, uh, ara, asolazten zartu gira arekilan, eh, guk beti esolatuz uh, disfunkzionamendu guziak, eh. Eta gero, lehen aldiko, onartu dute uh, berriz uh, usaintzarrak uh, hemen azketa gunean, eh. Zintzuki eta zuzenki, jokatu ditugu. Arribatu orduko, or, oh, eh, jandarmedia arribatu da, e, bainako suprefetak igorridik eh, eta beden xedea zen kamion, kamionen kontrolatzea. Rendezake, e, behar demezela pastuz dira, zentaz, e, e, e, deitu egin nuen e, itzordu hortarat, e, behar zen gauzak, behar demezela kudeatuak zutela egungo. E. Ez dela, eta egungo zizola, eta Eh, Arsalde guntan, edo biago izan, ez direa gauzak, uh, eh, hain